Hoita ameka hausapez berri badira baxena farroan. Ikus ezagun erri elkargo bakotxean olako aldaketak izan diren. Garazi bai horriko erri elkargo hasiz, hoita amar errietatik amar hausapez berri agertzen dira. Eta hiru herrietan funtsesko aldaketa tendentzia aldatu baita bai anauzen, bai gorin eta hein batian izpuran horregan behar da partekatua dela lehengo kontseilariak bizerrendetan aurketzen baitziren. Ioldi hostibarri herri elkargoan ama hiru herrietatik hiruetan badira hausapez berriak denak dira, haintzinagoko zerrendain segidakoak. Amiku zen, Hoita zazpi errietatik amabi dira hauzapez berriak aldaketa hondia bera amiku zen ere, baina kasi guziak dira aintzineko zerrendakoen segidakoak. Aldaketa bakarra, amendu zen, eta oraino, emaitzak zinez tinke, sei baitira lehengo oposiziokoak nagusitu direnak eta bost lehengo zerrendakoak. Bidaxunen, zazpi hauzapez berri dira zazpi errietatik, aldaketa bat da akamaren, hor Robert Malu lehengo hausapesa minorian ezagia izan baita, baina hausapes berria ez dautatua izan. Azparneko herri elkargoan diren Baxena Farroko errietan, hausapes berri frangoa gertzen dira, sei errietatik lau baitira berriak, Bastidan, Doztirin, Donamartirin, eta azkena, aierran, hor funtsesko aldaketa izan baita. Eta azkenik, emazte hausapes biziki goti aurkitzen dira Baxena Farroan. Garazi baigorri kaldian, bakar bat dugu, arnegikoa, katin beg. Amikusen, biga, Chantal Ergi aiziritzen eta Pascal Exilart lohitzunen, lehenago ere biga zirelarik, bai osagainen eta uartirin. Gero, ioldiko kantonamenduan bakar bat ere arantzusin, Marie-Christine eto zentzi etxart, Bidaxunen bat ere ez mementuan, akamaren ez dautatua izan, eta azparne kaldean diren basen afarroko errietan, regin laganda doztirikoa. Beraz, basen afarroko latanoita hiru hauza dakigunaz, dakigunaz, bostemazte aurkitzen dira.